nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti – tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārguma lādē. Labdien, radioklausītāji! Šodien ēterā dzīves stāsti, īdzīvis stosti no Latgalis – ja es esmu atbraukusi kastē cīmūs pie Anatoļa Storosnīka, kuram tieši šodien paliek cīnējams vecums, paliek 80 gadi. Labdien, Labdien. Anatoļ! Labdien. Sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā. Paldies, paldies. Cīnējams mūša, e, dziļš dzīves stosts, e, kas pēc profesijas ir Anatolijs. Es pagaidām jums nastostiešu. To jūs dzirdēsiet raidījuma otrajā daļā. Bet eh, sāksim mēs, Anatolij, ar tavu bērnību. Varbūt vari pastostēt, eh, kur tu esi dzimis, pastostēt par savu dzimtu un pastostēt par saviem pirmajiem bērnības godiem. Nu, dzimis es esmu eh, tagadējā prēļu nodā, jeb E, pat nesen bija Rībeņu novads, es nezinu, kā tagad pat saucās oficiāli. Tagad Bet, ir nu, Prēļu atkal. Munā laikā bija e, Viļānu rajons, bija Viļānu rajons, Viļāni bija mūsu galvaspilsēta. 544. gadā Ūgaiņu puduļu sāģā starp e, Liela meža molā Starp kaimiņiem visur bija mozi, mazāki mežani, bet mēs, mūsu moja bija, kūtāvs bija dabojis kā jaunsaimniecību izciersta mežā, iz, vītā. Un tur nu, calmi bija un kā Latvijā soka porgoja uz saimniecībām, nu dzerauniem, todiem piškēja 16 hektaru bijušo meža vītā. Tur jis e, lauza celmus, cēlīja mojas, valsts palīdzēja, un tai pamazam izakortoja. Jam bija liela ģimene, tēvam bija divi broļi, viens gan numura muziņš, un sešas mūzes, viena mūzē ar numurā. Jis bija vecākais. Jis bija dzimis aizpagojušā gadsimtā, tagad jāsaka, 1884. gadā. Pirms, e, pirms vēl tos porīšanas uz e, dzeraunis laukim, uz, vins, uz vinsaimniecībām, es biju, nezinu, kādā veidā nokļuvis Rīgā, strādāju Rīgā, bet tad pirms Pirmā pasaules kara, nu, sācās Pirmais pasaules karš, un jū īsauca Nu, nezinu, vai tas bija armijā, nu, droši vien ar armijas ziņu. E, es biju medicīnas kursos norēkots. Felčera kursos, nezinu cik ilgi, vai pusgadu, vai godu, bet es mācījos, kā e, es to, biju stācējis, ka es kauliem guļaušu <laughs> un mācījušies. Un man vēl kaut kur, kaut kur ir papērs, ka es pēc tam, kurā tur 16. gadā vai nurēkots uz rītumu fronti komandējām zēmē ir. Un tā es seši godi karoja par e, e, felčeri armijā, bet es biju kaut kā nūkļuvis nu, sarkanūju strelnīkūs. Dēļ to, ka e, atlaišanas dokuments bija ir tāds e, izdots Kremļa kaut kādas tur laboratorijas, ka jis tur bijis kādi, nu, pēdējos kādi nesik mēnešus, ka jām piešķirti tik un tik rubļi, kā Olga, un e, uvolien kā e, latvijski poddanni, kā Latvijas padūtais atbrīvots, nu, dīnasta. Un tā es izsarodos pēc tam Latvijā, Rīgā, seši godinā bija bijis satā. Un e, par tū naudu, ko es tur biju sapelnējis, bija nupērts zolis, Vesels kapsjām bija speciāls ar zoļiem un nu, medicīnas apriekojumu. Un eh, to pīškēra laikam tū zemi, to sāka strodot, nu jau aicināja uz vicmužu vai vēl kur par orstu, bet nu, ja saimniecība ir aida un vēl mosas napracātas, tos jau aizdūt pie vēra, nu tā jis palika sātā, bet jām bija atļova Iz drīkstēja receptes rakstīt, es rakstīju receptes, ko es pats nevarēju izgatavot. Es pats gatavoju zoļus no nu, tom, tiem komponentiem, kas viņam tur bija sa, sapērkti. Es sacīju, ka tas kaps ir laba jērzeļa vērtībā asot. Ot, un es atceros, ka brauca nu, apkārtēji tur nu, tālāk ar zirgiem, kojām goja brauca sliminīki. Nu, viņš sēdās pie golda, paņēma grāmatu, porcelāns novāca, sakot, diagnoze vai ir pareiza. Nu, tad izaklausīja un tā, un rakstīja vai nu recepti, vai pats gatavo zolis. Un tā ir daudzi pēc tam, var sakot, tas pateicību sajām, nu daudzim, ka, o, tavs tavs man izvars tā un tā un tā. Un man jau var visi, uh, Tantis radinieki sacīja, oi, tev par varstu jāsamāca. Bet man bija savs, savs, kā saka, gribējis to, ko es pats domāju. Es saku, lūdzu, nu tad ir tāds puika, sāka skolas gaitas pastosti, kur jūs sācies. Es saprotu, ka mēs abi esam īstenībā vidusmuzīši, ja mūsu vīna arī vīna skola. Jā, es atceros to dienu, ka atnāca pie motis vīna e, kaimiņu mote un bija runājuši, ka ot, jodūt puiši būs skolā. Īsauca mani uztabā, saka, ot, tā, ot, šonedēļ tev vajadzēs īt uz skolu, cik tur uz sagatavošanos, uz nedēļu vai uz divām, es neatceros, bet būs jāiet uz skolu. Un man tā biedīgi kļuva ap sirdi, domāju, nu, viss cauri ir, <laughs> būs vasaras. Labi, tur ar kaimiņu puisi mēs gājām uz skolu. Es jau ceļu nazināju, nu, pirmo reizi aizvedēju mūs tur un tā. Pēc tam mēs divatā gājām uz skolu, mūs tur. Es nezināju, es tam neviena burta, ne lasi, ne rakstīt, nemocēju to, ka nu, nezinu, laikam, vecākiem bija tāds uzskats, ka nu, jau skolā iemācījās, ko vajadzēs. Es tikai atceros, ka bērnībā tur ka, e, patika mo, e, posakas klausīties, motes tos tie posakas lasīja, un tur vai vecāki bērni, kas ā, Juļa Voconduru, te bieži cīmojas par mani. E, čet, 12 gadus vecāka lasīja posakas. Un man bija viena posaka, izapatikusies ļoti zelta obuļieca. Un es e, pēc tam jūnu galvas stostīju, citiem atstostīju. Pēc tam tēvs nozaklausījis, nu, citiem bija devis rīkojumu, lai vairāk napavadināja manu stūlē, es nastostos nu galvas, dēļ to, ka bērnam var atmiņu sabūjot vai kā iedragāt. Es nezinu, vai tas bija pareizs lēmums vai nē, bet nu, ot, ir tā vairāk man nav vajadzējis to es tu pasaku. Un es tagad esmu aizmirsis tikai to nosaukumu, atceros zelta vabalīti. nu, tad ir jāpameklē, varbūt ka kaut kur sociālajos tīklos var atrast vēlreiz porlis ar to <laughs> posaku. ļoti interesanti, ļoti, jā. Nu, un skolas gados, kādas ir atmiņas par to laika skolu un to laika skolotājiem? <laughs> Pirmā lieta, ka mēs sākam īet uz to sagatavošanos, jā, mums uzdeva e, sa, sagatavot desmit kūceņus, un nu, skolotāja parodē e, mazu personu, tik lielu, tik garus tūs e, kūceņus sagatavot. Nu, es sataisu otrā dienā nu, ar draugu, ar to otru. Jo parod, parod kādi tev kūceni, viņš parod savus esovus. Viņš saka, atjau, ko tev tik, tik muži neizsini? Es saku, nu, tu skolotājs atsija mozo piersta garumā. Viņš saka, ajai, tu zini, kāds mozais piersts garoks, nu kā tu, tavs garais piersts. <laughs> I man to bija tik bēdīgi, es domāju, nu, jau kādi izbraukājis mūnus kūceļus. Vat, nu, skolā arī pirmo diktātu es nesapratu, vai ko nu manis grib tur. Uzrakstīja divinīku dabūju. Mans suns liels vajadzēja rakstīt, <laughs> bet es tur tas cik kļūdu salaižu. <laughs> Vat, par to dabūju divinīku pirmo. Nu, pēc tam jau sāk, nu, mācēju, es esmu labi. Es saki, lūdzu, eh, vai mēs zinām, ka tu vēlāk kļuvi par tehnisku cilvēku, un eh, saki, lūdzu, cik liela ietekme tev bija bērnībā un skolas godā tādiem priekšmetiem, kā literatūrai, kā latviešu valodai, kā dzīdošanai, vai jau skolas laikā tu tomēr vairāk patika tehniskie priekšmeti? Nu, skolas laikā man dzīvošana man nepatika, dēļ to, ka es nedzīžu, kautrējos, <laughs> nedzīvoju. Tur man nepatika. Teorētiski, jā, teorija pīcinīkus man lika skolotāji, bet tā un e, rasēšanu pasniedza skolotāja puduļa. Un es uzrasēju tur, nu, vienas paraugu rasēšanas grāmatas vienu tādu nu, smuku bildi uzra, uzlasītu. Ja es saku, o, oh, cik tev labi sanāk, tev par inženieri jāsamāca. <laughs> nu, re, vai, vai jos vārds bija Vilhelmīna? Vilhelmīna Pudula. Tu zini, man arī mocēja skolotāja Vilhelmīna Pudula, un es jau arī esmu pateicīga līdz šai patreizē, bet jie man mocēja matemātiku, un praktiski jie man vadino arī Eh, mocījās, es saprotu, pat privāti sagatavoja matemātikas eksāmenam, lai es izsakotos Felšeros. Tie bija fantastiski skolotāji, ko arī es atceros ar ļoti labām atmiņām. Jā, jā, mums ir mācīja arī matemātiku, arī vidusskolas klasēs. Jā. Nu, patika man arī viestura skolotāja. Bija ļoti interesanti stāstīt, un man aiz pīsnieku spēlēja to viesturu arī. Nu, matemātika tā ir. Fizika drusku sagodoja grūtības, bet vajadzēja mums bija stingrs skolotājs vidusskolā Rabiks Leonārds. Bet viņš eh, labi mācīja. Nu, kā saka, vajadzēja mācīties. Nu. Un saki, Lūdzu, tad tavā laikā bija otrumgadīgo skola? Es, kas soku, es, kas soku, tad bija septiņgadīgo skola, septiņgadīgo ja oficiāli skaitos. Un eh, so, arī vidusskolu tad. E, Nu, bērnu bija daudz tajā laikā, un atklāja vidusskolu līdz mūžas. Un tad es saucās vidusskolā. Es beidzu 62. gadā, 5. vidusskolas izlaidums, un mēs bijām pēdējie. Pēc mums vairs vidusskolas nebija. Mēs beidzām 13. klasē. Seši puiši, septiņas meitenes. Saki, lūdzu, kur toļok aizveda to vecmožas eh, vidusskolas beigušo puiša ceļu? Nu, tad jāsaka, nu, ka jau tas bija kosmosa laiks, saucās 60. gados, kad Gagarins uzlidoja tā mani pievilka, nu jā, faktiski, nu bērnības interesanti vēroja, ka lidoja lidmašīnas un tā, bet, nu, tīši tad, ka tas kosmos pasarodīja, Tad es arī soku sapņot par lidošanu. Soku gatavoties, var sakot, eh, fiziski, vingrot un eh, trenēt vestibulāru aparātu. Soku aizvārtam acim, izstīptam rūkam, eh, katru reitu grīstīs uz vienu pusi, un uz otru pusi, un lai golu nereiktu. Un īsā treniņā tā, ka es varu, ja es nezinu, cik tur mums simt reizes nosagrīst uz vienu pusi, uz otru pusi. Un skolā, kad bija balles, tad es meitenes dancināju un, var sakot, valsi grīžu, grīžu tā, ka jai paliek jau, var sakot, nazaturi savam kājam, ja es jau savās rokās vadu, kā gribu. jau galva <laughs> grīžās, jā? Jā, jau galva grīžās, ja vairs nav valde bet es tik smaidu, <laughs> jūtos kā o. Cīnējami radio klausiet, to ir laiks pīgojas atklot, kad es intervēju Anatoliju Storosnīku, kas ir saistīts, ko visa dzīve, jo visa dzīve ir bijusi saistīta ar aviāciju, viņš ir aviācijas inženieris, un tā kā šis ir tas moments, kad Anatolis mums arī pastostēs, kā tad latgalis puika nokļuva itamā sarežģītajā sfērā? Nu, izlasīju, ka beidzu vidusskolu, izlasīju avīzē, ka Reigas civilās aviācijas aviogrupa todien skaitījos uzņem eh, jaunus kursantus, lidotoju, stūrmaņu un tehniskajos skolos. Un īsto eksāmenus korto, var kortot Rīgā un to skolas ir eh, padomu savienībā. Nu, aizbraucu uz Rēgu, tur vispirms medicīnas komisija joizīt, nu, man lidotāja komisija izbrokēja tūmā, bet eh, tehnisku skolu varēja izvēlēt tehnisko skolus par tehnikiem, par eh, lidmašīnu spēc īkortu eksploatāciju, radio īkortu eksploatāciju, elektro, aparatūras eksploatācija Krivojerogas skolā. Bija piecas vietas uz Krivojerogu. Nu, es pisarakstējos uz Krivojerogas, uz Krivojerogu. Pastoistēsim radio klausītājiem, kur atcerūnās Krivojeroga? Krivojeroga tagad ir jau Ukrainā, un tur šot tot pa var pa televizoru dzirdēt, ka tur ir bombardējoši un numat uz kādu bumbu. Tad, kad aizbraucam uz Krivojarogu, tur vajadzēja iziet mandātu komisiju, nu, mandātu komisiju, lai tevi izskaita kursantūs. Un, un jau tā, mēs poras dienas pirms 1. septembra aizbraucam, vēl viens puisis bija no nu, Valmīras, mēs ar jū divi latvīši bijām kopā porēji tur, laikam bija krīvi. Tā tad puisis, kas beidz Mozu lauku skolu vecmūžā, te mūsu laikos, es varēju mīrēji aizbraukt uz Klivērogu, izastotīs aviācijas skolā. Pareizi? Jā, nu mūs jau tu, kad mēs izturējām konkursu Reigā, mēs jau tur skaitām, mēs, mēs esam uzimti tur. Bija arī uz aviācijas skolu, uz Sasu, uz aviācijas skolu, bet es tur natiku uz, uz, uz tehniskajām skolām, arī aviācijas bija nu vītis brīvis. Mēs aizbraucam uz turiem, nu, tur pir, vīnu jau puisi, kas bija no Rīgas, jū jau līdz 1. septembram atskaitīja. Tur bija e, stingra disciplīna, armijas disciplīna skolā. E, jis bija izgojis jau tu mandātu komisiju saucamu, izskaitīts kā kursants. Un e, pēc, līdz 1. septembram aiziet uz pilsētu uz kino mēs jau bijām sadalīti pa rūtumu. Un tas rūtas komandieris, tāds majors Lazarevs, bijušais fronteviks, tas jau bija redzējis pilsētā saticis, ja bija ļoti laba redzes atmiņa. Ja es vienreiz redzēju cilvēku, es jau pazinu, aha, tas ir mums kursants bijis. Es saku, davai, kursanti ej uz brauc atpakaļ uz skolu un sama volkā brīvgoji nesavadīs uz pilsētu. Tas nozīmē, ka bija ļoti stingri šī visi notiekumi, kas jau ievēro, lai uzpār varētu tur mocēties. Jis nepaklausīja, aizgoja uz kinu. Jū jau līdz 1. septembram atskaitēja. Tā mēs palikām četri no, no, no Latvijas, no Rīgas. Un cik gadi tu tur mocējies? Tur trīs gadi. Mēs gatavoja kā rezervis virsnīkus. Pirmos mēnešus tur katru reizi pēc brokastiem bija soļošanas īrenas mācību soļošana, daļā mūs dzonoja pēc tam. Nu, un e, daudzim, nu nā daudzim, bet vienam otram nepatika tas. Un katru reitu bija e, celšanos pēc signāla, pirms e, celšanos ienāk tas pats rotas komandirs un verās, lai neviens pirms signāla nesaceltos kā signāls, tā šis nūjīt lejā, mums ir pat tur dažam minūtēm jāsakārto gulta, jāskrien no nu trešo stāvu pa šauram kūka kvarnam lejā un jāstājās īrendā. Pēdējos, kas e, skrien pa durām, kāds pīts vai desmit, jis jāmus sarakstā, sarakstā, un ja būs kādi e, hoza rabota saimnieciski darbu vai kā, kādi, vai vēl kaut kur, tu sūta uz tā ir kā grākošas uz, uz turīni. Un mūsim nu pēc e, sazastoja īrindā, visim pēc tam komanda na sever begom marš, tas ir uz zīmeli, uz toalete begom marš. <laughs> Saki, lūdzu, vai šeit, dre, es gribētu jums sacēt, dresūra, saudzinošana, vai jie ieaudzino kaut ko palīkūšu, kas tev vēlāk nuderē dzīvē? Nu, protams, tas ieaudzinoja disciplīnu un dēļ to, ka to darīja, kas nostāda īrendā, un uzsākam arī tas pats majors, Rūtas komandieris, nu, tas saka, jā, не хотите записку в зубы, уходите. Tas ir, ja jums nepatīk papīru zūbos <laughs> un atlūgumu zumu eh, un ej projām. Nu, bet, viens otrs aizgāja arī. bet eh, tev bija savs mērķis, tu goji savu mērķi, un tu zināji, ka tu tad nevari atceļot. Nu, protams, to, ka eh, ja es na, napalikšu tur skolā, Mani armijā būs jau trīs gadi armijā, krīvu armijā, de ko man tu vajag. Labāk es pat tiem trim gadiem iegūstu kādu profesiju un, kā saka, uh, Un te ir visa valsts, valsts apgādībā. Tas arī man bija svarīgi, to, ka um, laukos bija tādi apstākļi, ka mm, man tēvs birs bija mote mirusi, jau mozam asūt, mani audzinoja um, motis mosa, tante. Nu, mote arī pirms pēc eh, tēva, no, vis, man bija seši godi, kad tēvs numura. Motām zapracēja otru reizi pat jau, bet pēc trim gadiem bija arī numura. Un pie mums dzīvoja tante motis, mosajai bija gandrīz 20 gadu vecāka par jū. Jā, ģimenes dzīve nebija izveidojusi laimīgi, kā saka, jā, pirmais vējs arī bija mirs un paralizēts, bija kādu gadu vairāk, ja jau kūpusi bija. Otrā zvērs gadījās arī tāds, kā saka, nesaimnīcisks, kam, nu, ja fakti oficiāli šķērusies nebija, bet ja nedzīvo ar jū, ja kā es pīdzimu atgoda mūsim, e, palīdzēt tā kā motē mūsu bērnu skūp. Nu, ja motē numura, nu, palika audzu tās, vadstāvs, bet tas nav vadstāvs. E, Patāvs. Patāvs, jā. Mm. Bet jām visā, nu, kā saka, vērīt spēka godos, nu, ko ar svešiem bērniem, nu, var sakot, jām bija tīksmi uz alkoholu. Un tad tev bija pienākums pašam izavoicēt, lai pašam būtu kaut kāda profesija, bet īstenībā nevis kaut kāda, bet droši vien, ka arī tamā laikā daudziem puišiem te bija sapņu profesija. Un Saki, lūdzu, tagad daudzi um, sociālajos tēklos vai kā um, e, arī lidotāja profesiju salīdzināja, ka saka, oi, kas tas, tas tāds ir, nu tas ir tikai taksizes debesīs, bet saki, kā tev izgojušam tos visas uh, vecos skolas, kā tev liekas, vai itas būtu pareizs salīdzinājums? Oi, nā, tas nekā neiet kūpā. Uh, Tur pirmkārt um, lidotājos tur, kā saka, gadiem cilvēki nastroda. Tur tādi, kam tiešām tas ir sirds darbs. Un, bet, lai pie to nokļūtu, tur ļoti vajag, uh, kā saka, aviācijā viss ir ļoti stingri. Visi priekšraksti un visi ir, visi ir ar asinīm rakstīti. Un tehnisko, jābūt tehniskā kārtībā visam ideāli. Nu, bet e, padomu savienībā, protams, tas raksturīgi bija tas, ka e, nu, te attīstība pret darbu visur bija tāda, kā saka, cepļāp. Un ar to uz e, padomu krīvu lidmašinām bija tāda specialitāte kā bortmehānikas vai bortinženieris, ko uzdevums bija, lai gan jau lidmašīna ir sagatavota, bet jām bija pārbaude tā, lai, kā saka, viss ideāli strādātu. Lai nepaliktu gaisā. <laughs> jā, gaisā nīc nav, nav palicis. palicis. Un to bija, nu, arī jām, kā saka, ne tikai lidmašīnas sagatavošana, bet jām arī lidojuma laikā arī jām bija viss, jis atbildēja par visu, uh, lidmašīnas apriekojumu un par visām sistēmām, kondicionēšanas sistēmu un, un hidrauliku un viss, eh, var sakot, ar visām eh, gan šasē pacelšanu, nolaišanu, gan aizplākšanu, pacelšanu, izlaišanu un eh, diktētu ātrumu, augstumu pilotiem, jo pilots ir tikai pie vienmašīnas rogiem turīs. Uh, bortmehāniķis vai bortinženieris par visu tehnisko gan dot dzinējiem, gāzi uzdot vai regulēt otrumu. Un, Tā ir palīdzība. Vārdu sakot, šo cilvēku rūkos bija 200 cilvēku drošība. Pareizi. Jā, jā, nu, ne tikai jūs, bet pašu arī mums izplatīt nav, nav civilējusi. Eh, civilajiem lidotājiem, dēļ to, ka mm, tava dzīvē var atkarība no tavas, pra, tavas prasmes un no apstākļiem. Un no milzīgas atbildības un no milzīgas pienākuma izpratnes jā, nu, protams, un precizitātes. Protams, jā. jā. Nu, jā. E, saki, lūdzu, kādi varbūt vari pastostēt no savas lielos darba pieredzes, kas tev bija arī Ehm, gan padomju laika, gan arī jau porejot uz eh, Breivu Latviju, eh, Latvijā, nu šos te lielos pieredzes, varbūt tu vari pastostēt arī kaut kādu kuriozus atgadījumus, kas ir, nu, kas liks cilvēkiem pasmaidēt, jo eh, par šī, protams, ka ir ļoti šaura sfēra, un šos stostus mēs izstostam klausītājiem diezgan mozi ratai, tā ka pizdējības varbūt vari pastostēt kaut kādu interesantu atgadījumu. Ai, tur nebija tik vienkārši tikt uz tū lidošanu man. Es, eh, Nūstrodoju par aviācijas tehniķi, e, lidmašīnu, el, radio, elektronu, sakaru, aparatūras tehniķi. Resos Крийск, радиоэлектр, света, оборудование самолетов. Zini, šo es labi zinu, jo mums vērs beidza šo te fakultāti. Jā, nu, un Es e, nostrādāju 11 gadus. Pa to laiku es beidzu Reigas Politehnisko institūtu, radiotehnikas fakultāti, vakarā nodaļu. Pirms tam es mēģināju gan Krievijas aviācijas institūtā, biju izlasījis, bet tur mācību gads saucās e, janvārī vai februārī, un tur nekā to nevarēja nekam e, pīsakļaut, nekādam, lai var sakot, nekādā mācību izstādē Rīgā nevarēja, kam nesakrita tas mācību laiks, es nevarēju, pēc tam es izastāju Rīgā, bija Leningradas Bonč Brujeviča Sakara institūta filiāle, bija mācību kontrolpunkts. Izastājam tajā, 67. gadā, 8. gadā laikam. Un bet e, Politehniskais institūts e, negribēja vienā, lai vienā pilsētā būtu otrs tāds pats institūts ar tādām pat specialitātēm. Ir e, Morsakūts slēdza citu punktu konmācēju, bet varēja pārīt vai nu pilnīgi naklotīnā uz to Leningradas institūtu, vai Politehniskais institūts aicināja pie sevis ejiet uz Politehnisko institūtu, bet daudzi baidījās dēļ to, ka zina, ka Politehniskajā ir stingrāk nekā šajos te mm, mācību kontrolpunktos, kur pasniedzēja pihalturē tikai un par eksāmenu sajam naudu, ja tu arī tur šokāk vienalga iz tev, tu nuliksi to eksāmenu. Un e, daudz vienkāršāk mācēties, bet Politehniskā zini, ka būs stingri. Un, nu, es pārgoju tomēr uz politehnisku uz vakara nodaļu. Četras reizes nedēļā uh, vakaros mums bija lekcijas, un tā ir seši gadi. Un 74. gadā es beidzu Rīgas Politehnisko institūtu, un es to pareikināju, ka man bija 30 gadu palika 74. gadā, un ka 20 gadus es esmu tikai mācījis, nu 30 gadiem. <laughs> Nu, lūk, te ir atbilde. Vai par taktisku ir tik ilgi Joza mocās? Jā. Lūk, skaidrs. Un pēc tam iz, e, mūsu profesija nevarēja pārmocēt līdz tam par bortu mehāniku, bet tad izgoja pavēlu no Moskavas, ka var arī šitus speciālistus pārmocēt par bortu mehānikiem. Un man bija izdevība tikt par bortu mehāniku bet, lai tiktu, es divus gadus goju pa, pa priekšniekiem, dēļ to, ka es biju, nebiju precēts, precējies nebiju, man nebija dzīvokļi, dzīvoju kūpmītnē, un tajos laikos bija uh, tendence aizdzēt lidmašinu uz, aizlidot uz ārzemēm. Lietuvīši aizdzina no nu, 24, nu tas bija tragiski, ka tur nušova Mm, e, borti e, pavadu un stjuarti. Un aizbāgu, un mu, pirms mūsim arī nu, Reigas aizlidoja uz, uz e, Zviedriju, arī nu, Daugavpils aizlidoja uz Zviedriju, vien, lidmašīna aizdzina, un Jā. mūs nalaida bremzē latviešus. Pareizi, tad taču nebija tā, ka tikai Reigā bija lidostas, bet bija arī daudzas mazos lidostas, varbūt tu vari nosaukt. <laughs> Tad eh, Daugavpilī, uz Daugavpilī bija regulāri reisi, uz Ventspili, uz Rēzekni bija lidoja pat. Līpoja. Līpoja, jā, līpoja tur. Eh, es vēl lidoju, nu, mēs, tur, mēs pat eh, tur nakšnojam bazē, mēs nu līpojas, mēs lidojam. Tagad priekš mozos Latvijas gana daudz lidos tur bijis. Jā, jā, jā. Pat uz Valmīru lidoja Andi. Uz Valmīru. <laughs> Jā. Nu, reka. Un uh, uz, uh, nu, tad jau vēl lātis biļetis arī bija, nāceros. Uz Moskavu pat bija cik 18 rubļu vai cik maksāja biļeti. A saki lūdzu vēl, Vai tajos laikos bortinženieris arī lido līdzavas ar lidmašanai, vai viņš tikai sagaidīja lidmašanu uz zemes? Nē, nē, bort, bortmehānikas, bortinženieris, tas, tas bija lidmašīnas ekipāžas sastāvā. Ekipāžas sastāvā, var sakot, katrs ekipāžas sastāvā bija bortmehānikas. Nu, uz AN2 nebija tādas speciāli. Sākot no nu AN24, no nu JAK40 un toļāk uz lielākām lidmašīnām. Uh mhm. -huh uz IL 14, IL V2. Es kā atguvu to pieņemsim, jāk 12, tāda ir plakstas mūzes lidmašīnīt SAN 2, IL V2, jāk 40, pasarodē AN 24, un uh, otrā lidostā Rumbulā bija IL 18, 134. Lidojam mēs skaisti piloti, lidojam uz savu floti. Jā, lidojam uz savu floti. Ar samaļotiem, kā parasti, kā parasti lidojam. Esam mēs skaisti piloti, lidojam uz savu floti. Lidojam uz savu floti. Dzīves stāsti. Raidījums par nenovērtējamo, cilvēku piedzīvoto un pārdzīvoto. Asoki, ko prota latgalis puika, kas bija tī darbi, ko tu izmocējies, varbūt bērnībā vai arī pusauģu gados? Visi, visi darbi bija pazīstami. Jau sākot no nu, e, apmēram desmit gadiem, kad kolhazā goja puikas darbs, jau pirmais e, māslu tolkā braukt ar e, māslu vazumu. Puiši, nu, pieauguši vērīši pīmējuši māslu vazumu, un mēs braucam canam uz tēruma. Tur ir kas izkapačoja tu māslus, un mēs tot braucam ar rotim, stāvot kājās – uz atkal uz e, kūti, kur atkal mūs pie, pie kā saka, piemēšu vazumu. Tie bija pirmie darbi, un kas ļoti patika puikam, un bija sacensības, un pats skaitīja, kurš vairāk vazumu izves par to, e, ja tur tava vai matē ierakstīja e, tamā darba dīnā, darba dīnas pieškara par tiem noteiktiem vazumiem bija pirmība. Tad jau, ka paaugam, tad jau e, gojam kaplēt, usnis badēt ar ušnu divrējiem pa, pa tērumu. Ušnu e, te bija badēšana, došana. Pēc tam jau pat kartupeļus vogoju, vogojam kartupeļus un ēcējam. Es atceros, ka vienreiz man bija tādi divi zirgi, nu, stipri, jauni zirgi, un divi seciežas. Un kaut kā goja pušdienu laiks, laikam dunduri vai kas pasarodījā. Nu, mēs jau tur braucam tā kā pušdīnēs, nujūgt uz zirgus, bet viņi Naskvu soka, skrīt un pa ceļu ar to meciežumu mani parāda pie zemes, nu ko es nevaru noturēt, palaiž vaļā grūzus itī zirgi aiznesim, vēl tur uzlāc eciāžu uz muguras, es vēl trokāks palīju, aiznes uz mežu, un par mežu, un tur aiz meža bija, meža biečos atceroduši tī zirgi. <laughs> Vot. Tāds bija piedzīvojums. Vai Anatolijs mocīja arī sīnu pļaut? O, sīnu pļaut vajadzēja jau, nu, patiesi tā vairāk goja kolhozā, Jām sātām nebija interesanti strādāt, bet sīns tu bija jogodu gūtenē. Tāds pļovus dēļ sīna nebija. Visas gromalas bija jāsāk pļaut, es jau sāku pļaut, kas kur, nu, es nezinu, vismaz godu 13, 14 vecumā arī skapti un pa krīvumiem pļovu sīnu un pēc tam, ā, pirmo darba vīta man bija – Vicmūžas vidusskola, starp citu. Wow. Es, kā mocījos eh, desmitajā klasē, kaut kā pavasarī direktora eh, skolā saimniecības daļas vadītoja nebija. Dēļ to, ka pieaudz svērīs, nu kur tur par tādu algu, tad alga bija eh, apkopēja 27 rubļi, laborantam 30 rubļi, saimniecības daļas vadītājam 35 rubļi mēnesī. Nastrodoja viens pieaugušais, tur pastrodoja, kad mēnesis goja projām. Nu, direktora tur parasti aicināja tur vecākos klašu pušus, tur, teiksim, kāds vārdiņ tur apacē, dorzin, tu skolas laucin vai, vai ko tur vēl. Nu, es jau varu, septi, 17 gadu jau, ja es saku, mot dabai, es tev pīdoju saimniecības daļas vadētoja, vītu ol, Olga 35 būs mēnesī, un tu vari, ko vajadzēs, es, es tev pascīšu, tu tu darīsi. Nu, i vot tā es ar apreli, ar 1. apreli soku strodot skolā. Nu, noce pavasars, nu, kas, visādi pavasara darbi. E, Pirmais, <laughs> kas bija, direktora bija nolēmusi vienreiz e, to skolas lauciņu. Tur bija diezgan liels kāds hektārs vai pat vai pusotras, nezinu, diezgan slauks. Kas to laika bija vidusmūžā direktora? Bija Anna Viļuma. Jā. Jie bija ļoti stingra. Nu, vārds saku, jā, un Tā, jā, vot, ja bija nolēmusi, ka vot, vajag nomāslot kvartētu lauceņu. Nu, ar māslim, nu, kolhozā sarunāja. Tur zirgu, kad dos brigad, e, zirgu kūps, un tur fermā māsli. Stundas kā beidzās, nu, es to, kāda mašsvarīgāka stunda, es eju uz e, fermu, sajūtu zirgu un braucu uz... E, fermu, pīkraunu māslu mazumu, priekšā uzliek solmus tur, kliepēti, uz ko sēdēt, lai nav ko joji, tur esmu kādi apmēram gandrīz divi kilometri nu, nu fermam līdz, tur pie Akminoja bija fermas, līdz skolēm. Nu, es braucu. Apa to laiku stundas beidzās, te pirmām kura dzīdošana, un, nu, un īt, nu, skolas meitinis, un arī, ne nu, jau, <laughs> bija arī tādas, kam, kas man patika. Es tagad sēžu uz, uz mākslu vāzumu. Var izdomāt, kāds man bija garas stāvoklis. <laughs> Tad sēdēt uz mākslu vāzumu un ka pretī bija meitenes. <laughs> Jā, bet ko darīt? Tas bija jādara, jāpārdzīvo. Nu, redziet, tu smalki izstāstīji savu pirmo darba vietu, bet pastāsti par savam citam darba vietam, kas jau bija pēc to, kad tu pabeidzi skolas. Nu, tā es nostrodoju eh, vicamūšu vidusskolā par tu līdz 11. Eh, klases maijam, līdz 1. maijam, tad jau, kā saka, eksāmeni tuvojās, es, es eh, sacīju, ka vairāk nevaru man jāsāk gatavoties eksāmeniem. Labi, ā, tev vēl pienākās atvaļinājums, tu jau godēs nustrādājies. Labi, ā, es, kas strādā par tu, es to pavasaru nukrosoju visus, nu nav visas klases, bet lielāko daļu greidas klasēs, sūlus nukrosoju, ot, te man bija tāda skola, kur īsamācēju visu, ko darīt. Mani sūta uz, e, aizbrauc uz Viļāniem, uz izglītības nodaļu, tur jāsaņem tādi dokumenti, vai tur kaut kādi tur materiāli priekš skolas. Es aizbraucu, ieeju tajā koridorā, es ļoti kautrēks biju puisis, ak, ko tālāk? Jo iet kabinetā, ak, kas īs, neviens cits tavā vietā neīs, sajam dušu, ej iekšā. Ja, nu, kortā klusējām dokumentus. Es pēc tam uz banku, es pat skolotājiem Olgu sajēmu, un es tagad brēnījos, jo kā tādam e, puikam 17 gadu un uzticēja e, saim bankā naudu un vēstu un skolotājiem Olgu boksot. Nu, bet redzi, jau, jau tad, tad zināja, ka tu esi pienākuma cilvēks. Jā, bet atbildēja, bet tev citas izējas nav, nu kas, jodurē ir. Nu, pēc, tam, pēc tam bija lidosta, 65. gadā beidzu aviācijas skolu, tikam norēkoti uz Rēgu, bet arī bija tikai divas vītas. A mēs bijām, mm, nā, viena bija vīta radistam, viena priboristam, un tas Valmīris, tas bija priborists, es biju radis. A vēl bija tas, nu, Rēgas, viens krīvs, kam, kam rēgā dzīvoklis ir. Un timā sadaļas komisijā skolā arī jau nu, es e, to savu klases e, audzinot, to nopriekinoju, saku, īsauc mani, tas Rumēnsevs jau uzvārds ir pirms manis alfabetā, jū īsauks otro, e, es, es pēc tam, es saku, ka jū īsauks, īsauc, lai izsauc arī mani uz to, to, ka es atgribu uz reigu. Ja, nu, man rezerves variants bija Rauna, Ukrainā pilsēta. Bet, eh, labi izsauc komisijā, un tā, ot, nu, es beidzu ar sarkanu diplomu, eh, ar eh, tu, aviācijas skolu, picinīki viņi, un jis tu svakok, svakokus atzīmes. Nu, ar saku, timā komisijā uzbalsošanu. Septinis balsis par mani septiņas balsis par tū. Komisijas priekšsādātājs skolas e, priekšnieks. Tas bija laikam Ukrainas, laikam uzvārds viņam bija Saučenko, Sančotkovs. Viņš saka, ja za nacionālni kadru, es par nacionālo kadru. Un tādā veidā es tiku uz Reigu. Nu, lūk. Nu, pastosti par Rīgas godam. Nu, Rīgas lidostā mēs jau strādājam. Man darbs patika, interesants ir to, ka nu, mums vajadzēja gatavot lidmašīnas pēc katra lidojuma. Tur ir, nu, viss ir ļoti reglamentāts. Uzrakstīts, kas jādara pēc katra. Nu, defekti jau novērš nu, pirmam kārtam, un pēc tam, pēc noteikta perioda, tur apkūpe un tāda un tāda. Tas viss eh, ļoti strikti ir, kā saka, pirms katra lidojuma tev jāparaksta kartetē, ka tu esi pārbaudījis un atbildi par to, ka viss ir kārtībā. Nu, tā mēs, eh, es 11 gadus nostrādāju, gan ar to, kamēr tiku Es jau arī ar šantāžu goju pie priekšnieka, ka nu, labi, es saku, ja nalaisit mani lidot, es īšu projām. Es saku, es beidzu institūte, es saku, īšu, es kolhos kaut ko par inženieri, par elektro inženieri. Es jau arī biju, pat Radapolā biju interesējos. <laughs> tā, un, Vēl šur tur meklēju vietas, tā ir, kā saka, rezerves varianti. Un tā, nu, un pēc tam, ka kā jau e, lidoju pēdējos gados, kad jau sākam lidot uz ārzemēm, pat ka jau no, 90 gadi, ka brīva Latvijas pamazam taisījos būt. Nu, es biju valdības ekipāžā, mēs, es jau lidoju tad uz 134 Bet tā kā es iepriekš biju lidojis uz Jaku 40, bija mums nu, viena lidmašīna pat Jaku 40 eh, salonu variants, kas bija domāts nu, tādā eh, valdības vizinošanā. Nu, es biju valdības tamā ekipāžā un tiku lidojis, vizinojis mūsu gan Gorbunovu, gan Gūdbani, gan visādas citas pat Freiburgā, tad eh, gan viņi lidoja ar tad, eh, uz 154. Tad, un tajā valdības ekipāžā, un kā Latvijas aviolīnijas, tad jau, un Latvijas aviolīnijas, ka pēdējos laikos tīgoja, eh, man saku, ka pamazām bankrotēja, es biju pēdējais, ko atlaida <laughs> no ekipāžas, <laughs> pēdējais, 98. gada 13. decembrī. Un ar 14. decembrī es jau sāku strādāt Rīgas siltumā. Man kaimiņš strādāja Rīgas siltumā, Vecmilgrāvī e, siltumcentrālā. Viņš jau mani iepriekš aicināja jau turīt. Nu, bet tad es, es līdz pēdējām nostrādāju, ka mūsu godu pēdējo godu mēs nelidojam, bet sajāmam tur minimālo olgu, es nezinu, cik tur 35 mm, lati vai cik minimālo olgu, tikai to, lai priekšniece skaitījos, lai ekipāža skaitētos, un lai priekšnieki varētu saimt uh, e, olgas, kamēr galīgi bankotē, kamēr slavenais Nāsim nosaukt uzvārdu, vai ne? <laughs> Lidotais pēdiņos pa priekšnieku bija un nodeva līdz Mankotam mūsu aviācijas kompānijai. stāsti. Raidījums par nenovērtējamo, cilvēku piedzīvoto un pārdzīvoto. Jā, pie mums bija uz manu dzimšanas dienu, 20. martā, bija atbraukusi eh, Jūļa Mosēca. Jai bija eh, nepilni 17 gadi. Un jau reitā atbrauca pēc jos pakaļ ar zirgu. Nu, saucās mm, tāda, nu, ne panika, bet uztraukums. Liels sīvītis skraida, ķer, nezinu, ko, ko ķert, ko neķert, ko iedot lēdza. Jūļa raud. Nu, bet bija jābrauc. Aizved jūs projām, un jūs ģimene, ģimene dzīvoja Sondorūs, aizlic mūžas. Uh, Moita, Brolis, Aļuks, Aleksandrs vecākais. Pats vecākais brolis bija leģionā. Tas nu leģionā arī nāca grīzēs, pazuda bez vēsts. A jaunākais brolis Antons mocējās Rezeknē, komercskolā, kas ir skaitījis, nezinu nu, īsti, bet viņš nebija pierakstīts mojas grāmatā timā brēdī. Uh, Līdz ar to viņš palika jūnā aizveda uz Sibīriju. Sakiet, kā tu domā, ko tāda Sonduru Juļa 17 gadus varēja būt nodarījusi, ka jai bija jāizvada? <laughs> Kā tev liekas? Neko nevarēja, ko jau varēja nodarīt. Neviens no tiem nebija nodarījis. Vienīgi tas Aļuks, jis nebija gojis armijā. Nu, var sakot, jū karīgoja Krīvu armijā. Jū varēja paņemt, nu, vispirms legionā, arī snagoja īgoja mežā ar, drau, ar kaimiņu puišiem, lai nevajadzētu īt armijā. Nu, kur tad jau runa bija tāda, ka kas tad e, porīs fronte atīs amerikāņi un atbrīvos no nu, visiem šitiem vāciešiem un krīvu armijas. Un, jis e, nebija, jis bija mežā Un saka, tev ir tik garš mūžs, tu esi pārdzīvojis tik daudz varas maiņas. Kas tev liekas šobrīd pasaulē svarīgākais? Svarīgākais ir mīlestība būt. Bet tas kaimiņš, austrumu kaimiņš tam ir. Vispār viņam ir pat asinīs impērisko domāšanu un pat ar īrindas krīviem grūti, grūti sazaprastīts pat par šitu jautājumu, ka viņi uzskata, ka mēs esam pīdaram jiem un var sagaidīt visu kūniem. Saki, tu jūties droši sevī, droši dzīvojot te Daugmaļā? Nu, es pagaidām esmu drošs. <laughs> Cerams, ka tas piektais, tas ceturtais vai piektais pants <laughs> NATO īsadarbosies. Vaitajot pasauli nebūs, nenonāks pie slēdzīnaka, liekt saprast Krievijai, ka tā tālāk nevar dzīvot kā līdz šam. Asoki, e, tu kā aviācijas cilvēks, vai šos sfēras cilvēki uz debesīm varēs citādot kā parasti? Nu, es nezinu, kā droši, droši vien mašīnas otrs verās, bet ne visi to spēja novērtēt. Sakiet, kad tu verīsi uz laika apstākļiem? Tu verīsi kā zemes cilvēks vai kā gaisa cilvēks? <laughs> es jau 20 gadu nelidoju. bet <laughs> tagad man. Nu. Bet tāpat man liekas, tas Kratīns tomēr ir nu, ievērsts uz debesīm. jo man liekas, ka te ir arī tāda slimība. Tas ir man liekas arī savā veidā arī vīrus, un kas ar viņiem ir saslims. E, tas ir nav ārstējama, tas ir uz mūža. Un e, man liekas tā, jo man arī vērs ir, tomēr ir tū sfēru beidzis, un dāls man arī ir pilots. Un redzot to, ka ītur visu vāroju un varās, man liekas, jā, ka tie ir tāda sfēra, uh, E, kas ir nu tāda ļoti, ļoti īpašajā. Nu jā, interesi ir jau sava, jā, <laughs> pasavērtīs, jo tu drusku nu, nu, savaišāk novērtē nekā parasti cilvēki, kas katru dienu dzīvo uz pa zemi. <laughs> es saku, ko tu novēlētu tiem puišaļiem, kas grib kļūt uh, Eh, par pilotiem, par aviācijas inženieriem, kas grib eh, strādāt šajā sfērā, kuriem acīs zipuši šim, šim te tehniskajam lītam, ko tu viņiem novēlētu no sava taida, no savas tomēr tādas lielos pieredzes, izzinošanu bagāžas? Nu, ja, ja ir tāda gribēšana, nu, tad vajag attestēt gribas spēku un disciplinā, disciplīnu arī izaklausīju, ka zinu, ka nepatīk, kur saka tās motes citreiz un tā, bet tas pīdar pie disciplīnas. Un, ja gribi būt aviācijā, tad tomēr vajag censties ievērot arī jebkuru visos seikumos. Pīratinot sevi pie to, ka nu, disciplinēt sevi, kontrolēt sevi un tagad ir pavasaris, tīvliet būs laldinis. E, Ko tu novēlētu radio Marija klausītojiem? Nu, priecīgus laldinis, priecīgus gaišu pavasari, siltu pavasari, jauku vasaru nu, un cerību ar to, ka arī pasaulē kaut kas notiks uz mīra pusi. Mīļie radio klausītāji, šodien es biju gostos pie Anatoļa Storesnieka, kuram arī šobrīd saku paldies par interviju. Lūdzu. Nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis, mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti – tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārgumu lādē –